نمنهج اليكواناي امتم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك رضوان الله تعالى عليهم دوغزانغو إسلام زمكوجة آية كتك قرآن قرآن zinazo amrisha msiki huu wal jamaatul wahida jamaa moja kundi moja yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane ibn Mas'ud radiyallahu anhu akifasiri habla Allah قال الجماعه ni kundi moja ndilo alilokusudia Allah subhanahu wa ta'ala biqaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii qala amara Allah subhanahu wa ta'ala bil jamaa wa nahaa 'anit tafriqa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha jamaa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya lazima ni amri ya Allah ya lazima wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu idhan amara Allah ta'ala biljamaa wa naha 'anit tafriqa Allah ameamrisha jamaa kundi moja na akakataza kufarikiana thumma qala ibn kathir rahimahullah فقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن الفرقة والأمر بالاجتماع والالتئاف والائتلاف zimekuja hadithi nyingi zinazokataza waislamu kufarikiana na kuamrisha umoja wa waislamu umoja wa haki umoja wa haki umoja wa aqida na manhaj na ibada alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam sio umoja tu wowote hapana ni umoja huu wa haki umoja wa aqida na manhaj na ibadat na akhlaq alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ثم قال ابن كثير رحمه الله كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة Mtume صلى الله عليه وسلم asema Allah anapenda na kuridhia kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu inna allaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha Allah anapenda na kuridhia kwenu mambo matatu na anachukia kwenu mambo matatu anaoyapenda yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a jambo la kwanza Allah anaridhia kwenu muabudu yeye peke yake msimshirikishe na yeye kitu chochote at-tauhid Allah anapenda tauhid aabudiwe yeye peke yake la sharika la ndiye mstahiki wa kuabudiwa vingine vyote vinaabudiwa kwa batil yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a pili wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu mshikamane na kamba ya Allah nyote msifarikiane ni katika mambo matatu anaoyapenda Allah kwenu na kuyaridhia wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu tatu wa antunasihu man wallahu llahu amrakum na mumpe nasaha yule ambaye Allah amemtawalisha mambo yenu kiongozi kiongozi akikosea mpeni nasaha haya ni mambo matatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia kwenu mahallu shahid wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ndugu zangu waislamu angalia Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha jamaa halafu hapo hapo anakataza furqa kufarikiana na mtume sala sallam hivyo hivyo anaridhia kwenu Allah mambo matatu moja la pili wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum pia mumpe nasaha yule ambaye Allah ametawalisha mambo yenu kiongozi akikosea mpeni nasaha wayasqatu lakum thalatha anachukia kwenu mambo matatu ila waqala porojo ni mambo anaochukia Allah wa kathrata sual na wingi wa masali yasiyo na maana yoyote wa idha'ata almal pia Allah anachukia kupoteza mali ovyo ibn Mas'ud رضي الله عنه كما في الشريعة للآجر يقول رحمه الله يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به إنيوات عليكم بالطاعة والجماعة دي لازم شني طاعة نجماعة كل موجة فإنها حبل الله الذي أمر به hiyo jamaa ndiyo kamba ya Allah aliyoiamrisha wama takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa hayo mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnayoyapenda katika kufarikiana wama takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa kama kuna mambo mnayachukia kwa hilo kundi moja ni bora hayo kuliko kuliko furqa hiyo mnayoipenda maneno ibn Mas'ud radiyallahu anhu as-sahabiyul jalil al-imam at-tahawi fi tahawiyatihi يقول ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وضلالا tunaona jamaa kundi moja ndiyo haki na ndiyo sawa walfuqa na kufarikiana zaighan wa dalala ni kupotoka na kuacha haki na ni upotevu makundi makundi mengi katika Uislamu yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala pia na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa kwa ndugu zangu waislamu waislamu wote wanatakiwa wawe jamaa moja kusiweko na vikundi vikundi hivi vilivyopo sasa hivi kila watu wanaanzisha vikundi kila watu wanaanzisha vikundi vyao dhidi ya hii jamaa moja. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunawataka wote wote walioanzisha vikundi vikundi warudi kwenye haki, wafanye istighfar, warudi kwenye haki, tuwe jamaa moja. Masufi, watu wa tarika wawache tarika zao, hizbiyun wawache uhizbia wao, hata wale wanaotuitia sisi salafia jadida wawache maneno hayo machafu, warudi katika haki, tuwe jamaa moja. Wale wanaotuita sisi ni madakhila wanaotuita jamia wanaotuita sisi ni warongo wawache maneno yao machafu warudi tuwe jamaa moja kama walivyokuwa masahaba ridwanullahi taala alayhi nataka kuuliza hizbiyun nataka kuwauliza sahabi gani alikuwa hizbi sahabi gani amtaje mmoja fulani katika masahaba alikuwa ni hizbi watu wa tarikha na wauliza watuambie sahabi gani aliyekuwa sufi mtu wa tarikha hizbu tahrir watuambie sahabi gani alikuwa ni hizbu tahrir wote vikundi vyote alikhwanu almuflisun watuambie sahabi gani alikuwa ni ikhwani vikundi vyote ni vya kibid'a turudi kama walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim jamaa moja wote wanamfuata mtume sallam aqida wa manhajan wa ibada wa akhlaqan alhamdulillah alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون msiwe كتك وشركين الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين wala takunu minal mushrikin, msiwe katika washirikina wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, kila kundi linafurahika kwa hayo walionayo. Msiwe katika washirikina. Ndugu zangu Waislamu, mambo ya vikundi vikundi siyo ya Waislamu. Sifa ya vikundi vikundi si sifa ya Waislamu, ni sifa ya washirikina, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون msiwe katika washirikina kwa hiyo ukundi huu vikundi vikundi vinajifananisha na washirikina waliofarikisha dini yao kila watu wanavyoanzisha vikundi ndivyo wanajifananisha na washirikina na ndugu zangu waislamu hii kufarikiana kuna sababu nyingi kuna sababu nyingi zinazosababisha waislamu wafarikiane lakini moja katika hizo ni kuacha i'tisam bihablillah kuacha kushikana na jamaa ni sababu katika sababu za waislamu kufarikiana wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala amri yake aliyoiamrisha wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu vikundi hivi vinamwasi Allah kwa kuanzisha vikundi ambavyo Allah amevikataza na kuviharamisha kwa sababu kubwa ya kutokea vikundi hivi ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika amri yake hii kwamba waislamu wawe jamaa moja sababu nyingine wanaoielezea maulama at-ta'assub bi jamii anwa'i كتعصب na kujipendelea upendeleo wa kimadhhabu upendeleo wa kikabila upendeleo wa mashehe mtu ana shehe wake huyo hamwachi hata kama ni mubtadi shekhe mzushi bia anaye tu ni sababu ya kufarikiana waislamu waislamu walikuwa pamoja lakini watu wana mashekhe wao wana, wana, wana upendeleo nao wanataasab nao watu wana kabila lao hawataki kuliacha hilo kabila hata kama kabila hilo lina makosa hadha taasub jahili hii ni taasub ya kijahili uislamu umeondosha jambo la taasub kwa hiyo watu waondoshe waondoe utaasub wao warudi katika amri ya Allah ya jamaa moja wawache mashehe wao wa kibid'a warudi katika haki lakini pia katika jambo linalosababisha furqa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bima lam yashra'ahu wala rasuluhu sallam kumwabudu Allah kwa ibada ambayo hajaiweka yeye Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam mubtadi'a mubtadia wameweka ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hajaziweka wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam vipi tutakuwa wamoja na wao lazima waache bid'a zao wamwabudu Allah kwa ibada alizoziweka wewe yeye kupitia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni moja katika sababu za kuleta mfarakano baina ya Uislamu. Watu walikuwa kitu kimoja, wamekuja watu wa bid'a, wameanzisha vikundi vikundi vyao hivyo, tarika zao hizo, wameleta mfarakano baina ya Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia kukataza kufarikiana peke yake bali ameweka waid makamio qala subhanahu wa ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Allah anamwambia mtume wake wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi lasta minhum fi shay wewe si katika wao achana nao epukana nao innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah jambo lao la adhabu liko kwa Allah thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun kisha Allah atawaelezea hayo waliokuwa wakiyafanya ya kufarikisha waislamu wakafanya makundi makundi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah katika aya hii katika tafsiri yake al-Jami' li ahkam al-Quran qala rawa Abu Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال أهل البدع والشهوات وأهل الضلال من هذه الأمة hawa ndio watu wa bid'a na watu wapotofu watu waliopotea katika umati huu ndio hawa waliokusudia Allah kwa aya hii ahlul bid'a washahawat wa ahlul dhalala min hadhihi al-umma katika umati huu kwa ndugu zangu waislamu jambo la kufarikiana sio jambo la haki ni batil na limewekewa adhabu yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akithibitisha hilo fi alhadithi sahih qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه نتوم صلى الله عليه وسلم هذا أكتهدارشة جنبوا لكم فريقيان نتوم أنا سيما افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ما يهودي ولفريكيان بكون سبين نموجة وافترقت النصارى ala 72 firqa nasara wa kristo walifarikiana vikundi 72 wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa umati huu utafarikiana vikundi 73 kulluha fi nnar vyote vinakwenda motoni illa wahida isipokuwa kimoja masahaba akamuuliza mani hiya ya rasulullah ni kikundi gani hicho kikundi gani al aljamaa ni hii jamaa aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio itakayonusurika na moto هذه الجماعة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الغرباء أهل الحديث والأثر جيو مانا تنتكيوا توي جماعة موجة إتكاو نسوريكا نموتو تسيانزيش بكوني بكوني نبزان الإسلام الحديث رواه أصحاب السنن illa an-Nasa'i wa sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah fi silsilati sahiha. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya mahizbi hizbiyun wanasema nyinyi mnatia watu katika moto. ni hadithi hii ni yangu, hadithi hii ni ya Mtume sallam iko katika Sunan. Mnasema nyinyi mnatia watu katika moto. Nani kati ya mtu katika moto? nani aliyetia mtu katika ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyosahihishwa na maulama kulluha finnar utafasiri vipi mtume anasema kullu hafi nar wewe useme wote wanakwenda peponi nari ni, ni pepo utasemaje itakuwa umemrungilia mtume kullu hafi nar illa wahida isipokuwa kikundi kimoja qila man ya rasulullah qala aljamaa jamaa moja hii ndio itakaonusurika na pepo na, na moto hii ndio itakaonusurika na moto itakwenda peponi aljamaa tu, tuacheni mambo ya vikundi tuacheni mambo ya vikundi yamewaidiwa moto kwa tuacheni mambo ya vikundi turudi katika jamaa moja tuacheni chuki na watu tuacheni chuki za kibinafsi namchukia fulani kwa nini wamchukia ndugu zangu waislamu kwa nini huna sababu ya kumchukia fulani wala allan maadamu yuko katika jamaa moja aljamaa ma wafaqa alhaqa walau kunta wahda ibn mas'ud radhiyallahu anhu yakul sio kwamba waje kwetu a wafanye da'wa salafia ya haki tuwe ndugu pamoja, lakini kufarithiana na kuitana hawa salafia jadida hawa nini hawa nini, hayo hayatakiwi katika Uislamu. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una qawla fatabiuna ahsana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi sallam